walau basata Allahu rizqa liibadihi labaghaw fil ard lau angekunjua Allah riziki kwa waja wake wangechukua mipaka katika ardhi walakin yunazzilu biqadari ma yashau lakini anateremsha kwa kiasi anachokitaka innahu biibadihi khabirun basirun hakika yeye kwa waja wake ni mjuzi wa khabar mwenye kuwaona wa huwa ينزل lghaitha من بعد ما قنطوا wayanshuru rahmata na yeye ndiye ambaye anaiteremsha mvua baada ya kukata tamaa baada ya kukupuka yani kukata tamaa wayanshuru rahmata na anaikunjua rehma yake wa huwa alwaliyul hamid na yeye ni mwenye kutenda wema mwenye kusifiwa wa huwa alwaliyu alhamidu na yeye ni mwenye kutenda wema mwenye kusifiwa au na yeye ni mwenye kutawalia waja wake mwenye kusifiwa pia waweza kusema hivyo eh لما بين تعالى أنه لا يعطي عباده ما زاد على قدر حاجتهم wakati Allah subhanahu wa ta'ala alipobainisha kwamba yeye hawapi waja wake kile kilichozidi juu ya kiasi cha haja zao liajli annahu alima anna tilka ziyada tadhurruhum fi dinihim kwa ajili ya kwamba yeye alishajua kwamba ziada hiyo itawadhuru katika dini yao bayana annahum idha ihtaju ila rizq fa innahu la yamna'uhum min akabainisha ya kwamba wao wakihitajia riziki hata wanyima wakihitajia atawapa lakini ziada itakaodhuru dini yao hawapi kwa fadhila zake na rahma zake sasa wewe chagua uwe katika hali yako ya kawaida ulionayo wewe leo alafu muislamu moyo wako uliotulizana ukimdhukuru Allah wasikia raha wapata muda wa kusoma Qur'ani kuhudhuria majalisi za ilmu na vikao vya ilmu una, unapata sehemu ya kufanya mambo ya kheri katika milango yake ile au upewe mali alafu uwe kafiri italingana vipi mambo haya haiwezi kulingana kufuru jambo baya kabisa au upewe mali alafu hayo yote ukawa huyawezi huwezi kukaa kwenye vikao vya ilmu wewe huwezi kutulizana juu ya kumdhukuru Allah huwezi kutulizana juu ya ladha ya kuisoma Qur'ani au kuhifadhi sehemu ya Qur'ani Allah amekuondolea ile wewe una ladha ya mali na ukikaa nyumbani kwako remote mkononi hapa wabadilisha mara uko huku mara uko huku hakuna kinachokupa ladha isipokuwa yale yaliyokuwa kule ya kipuzi Qur'ani si ladha kwako huwezi kuisoma unaonaje jambo baya kabisa sasa kuna watu maisha yao yako namna hiyo hapati ladha ya kusoma Qur'ani wala kumdhukuru Allah yeye iko busy tu lakini anaweza kudai kwamba kwa maslahi ya Waislamu huyo Uislamu utaka watu wenye mali haya tayari unayo unautumikia vipi uislamu katika mali yako hiyo kwa mali yako iliyopewa sasa alipobainisha kwamba yeye hawapi waja wake ziada itakuwa wadhuru basi pia hata wanyima kabisa ndio maana akasema huwa alladhi yunazzilu alghaytha min ba'di ma qanat na yeye ni Allah ndiye ambaye anaiteremsha mvua baada ya kukata tamaa wayanshuru rahmatahu na anaikunjua yani anaieneza rehema yake Allah subhanahu wa ta'ala wayabsutaha fatahya albilad wa yantafi' alibad miji inahuika na waje wananufaika kwa hiyo mvua Allahu alladhi yursilu riyah fatuthiru sahaban wa yabsutuhu fi as samaa akayatawaja katika anga pale kaifa yasha namna anavutaka wayajaluhu kisafa fatara alwadqa يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون الحمد لله اللهم صيبا نافعا اللهم اجعله غيث رحمة يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين نكو حقيقة واو ولكو قبل يا هابو hapo يعني قبل kabla ya kuteremshwa ni wenye kukata tamaa watu wamekata tamaa itakuwaje kiangazi mwaka wa pili sasa huu fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyi al-ardha ba'da mautiha وينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد na yeye ndiye mwenye kutenda wema mwenye kuhimidiwa na tafsiri hiyo alwaliyul hamid kwa maana alwali kutenda wema au mwenye kuyatawalia mambo ya waja الولي من يتولي مامو فعيل بمعنى فاعل أي المتولي لأمور العالم والخلائق من يتولي مامو يولي مينغونا فيومب القائم بها من يكويا سمامية أو الولي كمان الناصر فهو ينصر عباده المؤمنين ويتولى أمورهم وكل من ولي أمر آخر فهو وليه basi anakuwa ni wali wake eh? alhamidu almahmudu ala kulli hal mwenye kuhimidiwa kwa hali zote wa fi jamii af'alihi wa aqwalihi na katika vitendo vyake vyote na kauli zake zote wa shar'ihi wa qadarihi ila akhirih eh, ghayat alhamd subhan mahmudun huwa mahmud mwenye kuhimidiwa kwa hiyo yeye ni mwenye kuyatawalia mambo ya waja mwenye kusifiwa الأذان أذن يا أيها المؤذن نعم يقول الله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض نكتك دليل ذا وزواك الله ومن آياته نكتك دليل ذا وزواك الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض waweza kusema wa min ayatihi na katika alama wa min ayatihi na katika alama za uwezo wake waweza kusema uwezo na ukubwa wake lakini mimi mara nyingi katika sehemu hizi napita kwa maana ya alama za upweke wake kwamba yeye ndo anastahili kuabudiwa peke yake lakini min alamat albahira dalat ala azamati llah nikufahamisha juu ya ukubwa wa Allah eh? ushafahamu ukubwa wake kwamba yeye pekee yake ndiye anastahili kuabudiwa sasa kwa na katika alama za upweke wake kwamba yeye ni pekee ndiye anastahili pekee yake kuabudiwa khalqu samawati wal ardh ni kuumbwa kwa mbingu na ardhi wama batha fihima min dabba katika vile ambavyo amevitawanya katika hiyo mbingu na ardhi min dabba katika wanyama wafaraka wanashara fihima makhluqatin mutanawia kawatawanya viumbe mbalimbali sasa mbona anasema fihima kwani huko katika mbingu kuna mbuga za wanyama kuna kadha albiqai katika nadhmu durar amelijibu swali hili akasema lamma kanat al-ardu binaan was-samaa'u saqfa wakati dunia ilipokuwa ni jengo na mbingu ikawa ndio dari yake faman kana fi ahadihima sahha nisbatuhu ila annahu fi kulli minhuma yule ambaye yuko katika kimoja katika hivyo viwili yuko juu au yuko chini basi kumesihi kumnasibisha kwenye hivyo viwili al-asfal bil-iqlal wal-a'la bil-idlal sehemu ya chini kwa kule kubebwa amebebwa na ardhi na sehemu ya juu kwa kule kufunikwa na ile mbingu ndio maana akasema Allah fihima ay samawati wal ard katika mbingu na ardhi sawa na vile vile ukiangalia utakuta sehemu hizi mbili eh, zina mafungamano ardhi inavitegemea vilivyo katika mbingu vilivyoko juu sawa kwa hiyo katika alama za uwezo wake na upweke wake subhanahu wa ta'ala ni kuumbwa mbingu na ardhi na vile ambavyo amevitawanya katika hizo mbingu na ardhi yani katika ardhi katika mbingu na ardhi wanyama wamejaa watu na viumbe mbalimbali ameviweka na huko juu vile vile kuna viumbe tusivyojua kama malaika na wengineo sawa min daba katika wanyama wa huwa ala jam'ihim idha yasha'u qadir na yeye Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kuwakusanya wao pale anapotaka ni muweza na yeye ni mwenye kuweza kuwakusanya pale anapotaka subhanahu wa ta'ala akitaka sasa leo niwakusanye waja wangu wote siku yao ya kukusanywa imefika ha basi anaweza kufanya hivyo dhu qudratin baligha adhima fala yu'jizhu ihya'uhum ba'da mautihim wa jam'uhum yawm al-qiyamah tawakusanya Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyosema ma min dabbatin fil ardh ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون كشكم لوا وتكسان وإذا الوحوش حشرت نبيندي ونعم ومتوني وتكسان يما بك ونعم ومتوني وتليتو أنا سيما الله وما أصابكم من مصيبة na yale yanayowapata katika matatizo wama asabakum min musiba na yale yanayowapata katika matatizo yani wama asabakum ayuhan min mihani wa masaib yale yanayowasibu yanayowapata nyinyi katika mitihani na misiba fabima kasabat aidikum ni kwa sababu ya yale yaliyochumwa na mikono yenu fabima kasabat aidikum ni kwa sababu ya yale yaliyochumwa na mikono yenu yani bisababi ma amiltumuhu min sayiat kwa sababu ya yale mliyoyatenda katika mambo maovu na hakuna jambo la kheri kama mtu kutanabahi katika nukta hii ambayo watu wengi wameghafilika nayo vipi wenzetu waliotambua Qur'ani mtu akipatwa na chochote katika misiba sisemi misiba kwa maana ya kufiwa kwamba amefiwa na mtu amefanya watu hesabu misiba mambo kama haya mtu hata akijikungwa kuna hii athari ya dhambi fulani iliyofanya yastaghfirullah wa yatubu ilayhi kashika kikombe au gilasi pa imeanguka hii ni athari ya dhambi hapa Allah anipa mtihani kwa sababu ya dhambi ninayojua au nisiyojua yastaghfirullah wa yatubu ilayhi sawa yani ukifika kwenye daraja hiyo rifa utaipata utapata utukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukakinasibishia kila kitu kibaya kinachokusibu kwanza adui wa kwanza akuwa ni nafsi yako usitafute lawama ambao umekosa hili kwa sababu ya fulani usitafute lawama hizo nafsi yako kwanza no nimefanya hivi yani makosa mimi nimeyafanya kwa yale mambo yanakudhihirikia katika yale usioyapenda na yenye kukuchukiza basi yanasibishi kwa nafsi yako kwanza baadhi salaf sikumbuki kauli ya nani taniambia mmoja katika salaf anasema sisi tunaiona athari ya dhambi kwa wake zetu na watoto wetu na wanyama wetu mnyama pia kama kila siku ushazoea kupanda farasi wako au punda wako siku uenda pale amekuwa kisoi au mara karusha teke kisha kupiga umeanguka kule so oh, hii dhambi fulani niliifanya mpaka mnyama pia anipige mateke mnyama wangu mwenyewe ninamlisha athari ya nini dhambi wa huwa kadhalika hiyo ni hakika sasa ndio hivyo yani sasa wakati mwingine unapigwa kikweli kweli mpaka uelewe si uje shtuka kwamba ni wewe piga hili ujakaa sawa jingine ujakaa sawa jingine hadha wajiulize qul huwa min indi anfusikum mara tu nyumbani watu washakubadilikia alio ujui kumetokea jambo gani mmekaa mara watu mambo yasharibika dhambi ile lazima athari ya dhambi uione katika maisha yako lazima mnanielewa ninachokisema Allah subhanahu wa ta'ala hizi katika katika mambo lutfi ya Allah subhanahu wa ta'ala ataka wewe utanabahi urekebishe kabla hujafa sasa kuna midudu haikumbuki hilo kabisa ah, wala yeye ndo kwanza atafuna chauro sio la mtu gani ala tu ala tu yani akumbuka kwamba ah, hapa mimi hapa hii kuna kitu mimi nimefanya hapa sio hakiko sawa hebu yeye nimrudie Mola wangu hebu yeye nisali rakaa mbili au kuja nipate faragha kidogo hakuna yeye ndio mwanzo atafuta kitu atakula kitu gani sasa popcorn lete hapa lete basi ala tu yeye yani watu wakifika daraja hiyo katika hali mbaya sana unaelewa ninachokisema kila ukisoma haziingii soma na soma haingii dhambi dhambi hakuna kitu kingine shika kitabu hivi unaweza kuwasoma wewe kila ukikaa hivi uzioni akili ndio huko iko huko ile ni athari ya dhambi msitafute kitu kingine bwana wajua mimi kalamu yangu haiandiki vizuri au sina hiki aa ni athari ya madhambi ndio inakutafuna katika nafsi yako hebu sasa hebu jijaribu wewe kila siku jiangalie katika nafsi yako yapi yanakwama kwako hayakai vizuri alafu wewe fanya i'tirafu kwa Allah kwamba hili ya rabbi usiniadhibu ya rabbi kwa dhambi yangu hapa mimi nimekosea nisamehe alafu angalia athari ya lile ambalo wewe umelisimamia mnifahamu ninachokisema kwa sababu wewe huepukana na makosa lakini kila utakachokifanya Allah subhanahu wa ta'ala atakusaliti nacho kwa namna moja au nyingine mpaka urudi kwake yeye anachokitaka urudi kwake na hata ukirudi kwake atakupa mtihani ya kujaribu sawa bado hujasalimika lakini unapata ile itminani alqalb iko kwako ya Allah tufahamishe yale madhaifu yetu atuongoze katika rushdi kwamba hili ndio kufanya hili ndio hivi hapa ni athari ya dhambi hii ni hivi lakini ukianza kunyosha vidole kwa wengine ukajisahau katika nafsi yako uko kwenye shida kubwa sana sasa anasema wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kathirin na yale yanayowapata au lolote litakalowapata katika matatizo tukisema ma lolote sawa iweza kupita namna hiyo na lolote litakalowapata katika matatizo fabima kasabat aidikum basi ni kwa sababu ya yale mliyoyachuma kwa mikono yenu au kwa sababu ya yale yaliyochumwa na mikono yenu fabima kasabat aidikum ni kwa sababu ya yale yaliyochumwa na mikono yenu yani kwa sababu ya yale mliyoyafanya kwa hiyo wewe umevuna dhambi wa yafu an kathir na Allah anasamehe mengi sana anayasamehe mengi kabisa ayapitisha tu basi msamehe msamehe huyo ومن يعمل سوءا yujza به yoyote atakayefanya uovu atalipwa kwa uovu huo wala yajid lahu min duni llahi waliyan wala nasira na wala hatapata kinyume cha Allah mtetezi wala wa kumnusuru hatapata mara umeteleza umeanguka mara hivi mara umebanwa na mlango mara fabima kasabat aidikum ni kwa sababu yale ambayo imechumwa na mikono yenu mara tongo limekosa kama ah jamaa kanitazama basi mambo yataharibika bwana watu imepita pale waliponitazama ah basi wewe kwanza dhambi sawa fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim wakikengeuka wakigeuka fahamu ya kwamba Allah anataka kuwaadhibu wao kwa sababu ya baadhi ya dhambi zao lakini Allah yafu an kathir anasamehe mengi walau yuakhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba lau kwamba Allah subhanahu wa ta'ala angewachukulia watu kwa maana angewaadhibu watu kwa sababu ya yale walioyatenda walioyachuma asingeacha juu ya mgongo wake ardhi kiumbe chochote chenye kutambaa walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma lakini anawapa muda anawachelewesha wao mpaka muda maalum fa idha jaa ajaluhum utakapofika muda wao fa inna allaha kana biibadihi basira kwa hiyo mtu anaweza kupatwa na maradhi akapatwa na ufakiri akapatwa na matatizo mbalimbali lakini Allah atakumfutia madhambi yake amuonyeshe mahali pa makosa yake kwamba ulikosea katika hili ulikosea haki za watu watoto wanawake watu wazima majirani na kadha makosa yako mengi kila siku tukoseana wama antum bimu'jizina fil ard na hamkuwa nyinyi wanasemeshwa makafiri hapo wanampinga wanaopinga kufufuliwa wama antum bimu'jizina fil ard hamkuwa nyinyi ni wenye kumfutu Allah waweza kupita hivyo eh au hamkuwa nyinyi ni wenye kumshinda Allah katika ardhi wama lakum min duni llahi min waliyin wala nasir na hamna nyinyi kinyume na Allah mtetezi yoyote wala yoyote mwenye kuwanusuru wali hamna mpenzi hamna mtetezi nasir mwenye kuwanusuru Allah akitaka kuadhibu nyinyi hakuna kitu kilichoweza kuwazuia eh? وليس لكم مما سوى الله أي ولي يتولاكم ولا أي نصير ينصركم من دون الله فاتقوا معصيته واحذروا عقابه ومن آياته الجوار ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام na katika alama zake alama za upweke wake Allah subhanahu wa ta'ala ni majahazi yenye kwenda katika bahari aljawari majahazi yenye kwenda fil bahri katika bahari kal a'lam kama majabali من العلامات الباهرة الدالة على عظيم سلطان الله وملكه وكمال قدرته وغير ذلك من صفات كماله السفن الجارية في البحر التي هي كالجبال ni majahazi yenye kutembea katika bahari ambayo ni kama milima وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام huyo majahazi yameitwa aljawari walahu aljawari wa min ayatihi aljawari na miongoni mwa alama zake ni aljawari jam'u jariya wa hiya sufunu aljariya fil bahr vile anavyotembea anaelea tu yanakwenda kwa sababu ndio njia kubwa tangu hapo zamani ndio njia kubwa ya usafiri, ni ya kipekee tangu ilipoumbwa dunia. Hizi barabara za kuunganisha miji na miji zimekuja baadaye kwa kiwango kikubwa, watu watembea barabarani, kwenye reli, angani. Lakini pamoja na hizo barabara, pamoja na hizo reli, pamoja na hizo safari za anga, bado dunia inahitajia usafiri wa baharini. Nani atasafirisha makontena kutoka China kuyapeleka Afrika kutoka bara Arabu kuyapeleka Afrika au kupeleka sehemu nyingine, kutoka Ulaya kwenda Amerika, kutoka Amerika kuja Afrika kwenda Ulaya. Nani hiyo mizigo inaonekana inotembea huko baharini? Hizo atnan ni alama ya uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aljawari ni majahazi yale, meli, manowari na kila kitu chenye kutembea baharini. في البحر katika bahari kal a'lami kama majabali العلم ni aljabal wa inna as-sakhra la tahdamu al-hudatu bihi كانه علم على راسه نار علم من نانيا الخنساء يرثي اخاه صخرا sawa na khansa anamuombelezea kaka yake anaitwa sakhr la ta'tammu al-hudatu bihi كأنه علم على رأسه نار علم علم بمعنى جبل كالأعلام كما مليما إن يشاء قالي أساس الله إن يشاء أكتاك الله أكتاك يسكن الريح أكتاك الله سبحانه وتعالى أنا أتوليز أبيبه yuskini riha anautuliza upepo fayadhallanna rawakida yakawa hayo majahazi ni yenye kuthibiti yenye kutulizana pia unaweza kusema hivi kusema arrawakid rawakid kwa maana ya sawakin wa thawabit sawakin wa thawabit kuweza kuchagua moja katika hilo eh ni yenye kutulizana au ni yenye kuthibiti upepo umetulia kabisa, unaona jahazi limetulia laenda sawa sawa kabisa lilipotakiwa kwenda. Iyasha yuskini riha fayadhlalna rawakida, akitaka Allah subhanahu wa ta'ala anautuliza upepo ha? yakawa hayo majahazi ni yenye kutulizana ala dhahrihi, juu ya mgongo wa bahari rawakida ala dhahrihi ni yenye kutulizana juu ya mgongo wa bahari dhamiri katika ala dhahrihi yaudu ala albahr ay yasha illahu ta'ala la tajri tilka sufunu fi lbahr yamna'u hubub ar-rih allati tusayyiruha hapa anaweza kuzuia upepo kama hazina motaboti zile au mataboti waswahili pia wasema hivyo boti zile hazina mashine zatumia matanga yale ha akitaka na utuliza ule upepo majahazi tuone yametulia tu hayendi سواء فيثبتن في مواضعهن على سطح الماء ينتلزانا جويا مغونغو وبهار جويا ماجي فلا يتقدمن ولا يتأخر هيا سجي مبيلي ولا هرودي نيوم اكتاك الله سبحانه وتعالى أنا فنيهيفو إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور حقيقة mna katika hayo dalili au alama nyingi za upweke wa Allah kwa kila mwenye kusubiri mwenye kushukuru hakika kuna katika hayo alama nyingi za upweke wa Allah kwa kila mwenye kusubiri mwenye kushukuru إن في ذلك لدلالات وعلامات يستدل بها ويعتبر كل من كان كثير الصبر كثير الشكر لله تعالى alam tara anna alfulka tajri fi albahri binimati llah hivi huyaoni majahazi yanatembea katika bahari kwa neema za Allah liyuriyakum min ayati ili Allah awaonyeshe nyinyi katika alama zake inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin shakur luqmani pia akasema sabari shakur au yubiquhunna bima kasabu au akitaka atayagharikisha kwa sababu ya yale walioyachuma mara ametokea gharika baharini jahazi limezama meli imezama chombo kimezama watu wakaghariki haya pia yanatokea kwa sababu ya yale yaliyochumwa na watu au yubiquhunna bima kasabu au akitaka atayagharikisha kwa sababu ya yale waliyoyachuma wayafu an kathirin na Allah anayasamehe mengi ويعلم الذين يجادلون في آياتنا na wanajua wale ambao wanajadiliana kuhusu aya zetu au katika aya zetu ma lahum min mahis hawana wao mahali pa kukimbilia hawana wao mahali pa kuikimbia adhabu sawa wayalam alladhina katika ya'lam pana qira'atan قراءة الرفع ويعلم على الاستئناف تاجا استئناف بعده ويعلم الذين منين ينزي hapo kuna قراءة cha aina ya لكن ni قراءة النص ويعلم على العطف على تعليل محذوف اي لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون قراءه رفع مشومه ابن عامر ونافع لابو جعفر katika wale ashara au katika wale saba nafi yumo sio aliposemaje wa amma alkarimu sirri fi at-tibi nafi'u sio hivyo wa amma alkarimu sirri fi at-tibi nafi'u alafu akasemaje nu isa thumma uthman warshuhum kwa katika wanafunzi wake katika ruwatu walipokea kutoka kwa Kalun ni kutoka kwa kwa, kwa, kwa, kwa Nafi ni qalun na Warsh Qalun na Warsh wana riwaya hawana qiraa qiraa cha Nafi kwa katika waliosoma kwa rafu ni Nafi kwa hiyo riwaya ya Warsh inakuja pia kwa rafu wa kwa istinafi eh? maana kidogo itakuwa haibadiliki sana waliobakia wote wakasoma kwa nasbu نسال الله لنا ولكم التوفيق والسداد الله ترزقوا ويفهموا القران لكن انا مambo mengi قراني انا مambo mengi mengi ان شاء الله تكوني كوانزيه فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون تشكنا هاي الله تعالى اعلم